hoću ja ti predam ovaj sastanak, hoćemo i... A ba, ja te molim da nam otvoriš oči i... ja te molim ako je nešto krivo da... Hoću da svako od nas u srcu osjeti. oči ja te molim za tvoj mir, za tvoj šalom i... za tvoju slobodu i... A riječ kaže da tamo gdje je sveti duh, te je tamo sloboda i... Riječ kaže da je sveti duh u nama i... Da smo mi slobodni, oče moj, Oće, mi te molimo da da promijeniš naš način razmišljanja, naš kut gledanja i hoće da nam otvoriš oči, da nam otvoriš uši. Molimo te da razumijemo tvoju riječ i ja te molim da meni nadahneš i hoće sve što je krivo, ja te molim da ne kažem i ja te molim da imaš kontrol nad mojim jezikom i hoće mi ti predamo naš duh, dušu i tijelo i Oči da stvarno budemo u skladu sa tvojom voljom, oči moje. Amen. Oni koji nisu slušali prošlu temu, ne nebitno da li je neko slušao, nije. Mislim, tema je bila ona poglavarstva i to. Ja sam slušala. Dobro. Ono prvih pet minuta dok glava nije... Ne, slušala sam do kraja. Da, da, da. Da, da, u toj temi sam ja u biti rekao da, znači, da neprijatelj želi našu dušu. I u biti naša duša je, znači, ono, um, osjećaj i volja. I to je ono što, znači, neprijatelj želi cijelo vrijeme od nas. Ja tvrdim u biti da, znači, naše tijelo ne koristi neprijatelju ništa. Iz razloga što je naše tijelo stvoreno od zemlje. I u biti kad se tijelo raspadne, znači kad čovjek umre, tijelo se raspadne i tijelo ode u zemlju i nastane prah i praktički neprijatelj ne može ništa od, našeg tijela. Naš duh ne može dobiti iz razloga što u našem duhu živi sveti duh. Nema šanse da dobije naš duh. Što znači da hoće našu dušu. Nema šta drugo. Znači hoće naš um, hoće naše razmišljanje, hoće, hoće našu volju i naše osjećaje. I to je biti bila tema, znači, znači prošli put i biti ova tema je znači, vezana znači, na tu temu. Znači ja svaki put kad radim temu, znači ja otprilike vežem temu na temu i ne radim temu, ja bar mislim da ne radim temu po svojoj volji. Znači, uglavnom neke, neke teme mi Bog uopće nije dao. Recimo ona poglavarstva i, i one tema, tema ispred. Ja to znam već ne znam koliko dugo. Ja sam to htio snimiti, prošlo je, znači godinu dana je prošlo i Bog mi uopće nije dao. I tek mi je znači, dao prije, koliko je to bilo, znači ono dva tjedna, mjesec dana, mi je dao uopće dozvolu, znači da idem s tim nekim stvarima. I ovo je recimo jedna tema koju znači, sam sad osjetio da bi, da, znači, da bi mogao snimiti, plus još neke poslije znači, koje znači, planiram snimiti. I uglavnom, šta vi mislite šta je karakter? I reći ću vam ja znači, nešto što... Znači ja kad pričam s ljudima i onda se ljudi znaju, ljudi se znaju požaliti. Pošto ja dosta otvorena osoba, onda mi se ljudi povjeravaju. I onda pričaju, on je rekao ovo, je rekao ovo, je rekao ono. I sad ljudi, <clears throat> ljudi se iznenade što ja recimo, znači ja nemam dlake na jeziku, ja imam granicu, ali ja nemam dlake na jeziku. Ja komentiram neke stvari koje su recimo kršćanima sablazan. I tako recimo pričao sam s jednom osobom i ta osoba kaže, joj ne mogu vjerovat, znači da je ta osoba to rekla, da je ta osoba to napravila. Ja kažem, pa kaj se ti čudiš? Pa ta osoba nema karakter. Znači to se odnosilo na kršćane. Ono. I sad ono kako možeš tak nešto reći? Kao, pa kršćani nemaju karakter. Ja rekao, pa da, pa kršćani nemaju karakter. Ja nisam ogovarao, ali ja sam praktički rekao da kršćani nemaju karakter. I zanimljiva stvar je da kršćani stvarno, znači to je znači show, znači kakvi, su ljudi profila i kakvi su sve ljudi. Ali ja sam mislio da ja znam šta je karakter. Znači to je zanimljiva stvar. I znači pitanje za vas glasi, znači šta je mislite šta je karakter? Znači oni koji znaju, koji su to čuli od mene davno prije, da ne kažu. Ali, znači kako bi vi opisali znači, karakter? Je, za većinu stvari mi damo reći ono, ta osoba je karakter. Zato što je možda čvrsta, ima svoj stav, ali opet ima znači ono gdje kaže da je čovjek labilnog karaktera, da je čovjek ovakvog karaktera. I zanimljiva je stvar u biti kad god se veže za karakter mi praktički ni ne znamo što je karakter. Ja mislim da čak ni svijet ne zna šta je karakter, čak svijet, čak svijet da je u zabludi, znači što se tiče nekakvih stvari. To ću kasnije reći. Znači prvi stih, jel vidite ove čite stihove? Znači prvi stih, znači sudci 2, 18 do 23 kaže ovako. Znači riječ kaže ovako, kada, mi kada im je podizao sudce, Jahve je bio sa svakim sucem, te ih izbavljao iz ruku njihovih neprijatelja za svega vijeka sučeva, jer se saželio Jahvi koliko su uzdisali pod jarmom onih koji su ih ugnjetavali. A kad bi sudac umro, oni bi opet zapadali u veću pokvarenost nego njihovi oci. I išli su za drugim bogovima, služili im i klanjali im se, ne odustajući od svojih opakih dijela i postupaka. Tada Jahve planu gnjevom na Izrala i reče – kada je taj narod pogazio savez kojim sam obvezao njihove očeve i nije poslušao glasa moga, ni ja od sad neću pred njim potjerati ni jednog između naroda što ih je Jošova po svojoj smrti ostavio. Da bi njima stavio na kušnju Izraela, hoće li, se ili neće držati Jahvinih putova, kao što ih se nisu držali ni oci njihovi. Zato Jahve bijaše ostavio te narode i nije ih odmah izagnao ni predao Jošu, Jošu i u ruke. Šta mislite o ovom stihu? Šta mislite znači, o... Znači, ovo, knjiga o sudcima. I riječ kaže da je Bog podigao sudce, znači u Izraelu. I sudci su bili ti koji su, znači, neću reći vladali nad narodom, ali sudi, sudci su, znači, donijeli zakon i dogod je sudac bio, bilo je ok. I riječ kaže, a kad bi sudac umro, oni bi opet zapali, i kaže, u još veću pokvarenost.

Što znači, mislim, žalosno je da nama treba vodstvo i da nama treba neko visiti nad glavom, da nama neko govori šta mi trebamo raditi, šta mi ne trebamo raditi. To je žalosno. U ovom slučaju Bog podigo sudce. I kaže, kad god je sudac umro, sudca više nije bilo. I kaže, narod je počeo raditi kako je htio. Je tako? Ovaj je bio sa svakim sudcem. Je, bio je. Bog je bio sa svakim sudcem. Tako je. Tako je. Ali pitanje glasi ovo i zanimljiva ova stvar. Shvatit ćete zašto to kažem. Znači, u našoj lijepoj Republici Hrvatskoj, da nema zakona, šta vi mislite kako bi narod bio? Da nema suda, kako bi narod bio? Ja ću vam iskreno reći neke stvari. Nama zakon nije potreban. Ljudi to ne razumiju. Nego zbog naše pokvarenosti je došao zakon. Zbog naše pokvarenosti. Jer očito nama treba zakon da nama kaže nemoj. A sad ću vam jednu drugu stvar reći. Znači, da nema Boga kao sudca, jer bi vi danas bili ovdje. Da nema pakla, jer bi vi danas sjedili ovdje. Ili bi radili šta bi htjeli. Znači, u ovom slučaju, kaže kad je sudac umro, <laughs> cijeli narod je znao da je umro, suca više nema. I cijeli narod je radio što je htio. Ista stvar je s nama. Znači, da shvatite svoj karakter i da shvatite svoju narav. Ono što sam rekao da ja nemam dlake na jeziku, <clears throat> ja ne želim nikog povrijediti. Ali, najvjerojatnije će svako otkriti svoje srce ovdje. Da stvarno nema Boga. I da mi možemo raditi šta hoćemo. Jer bi mi se stvarno ponašali ovako. da naše srce nije iskreno. To znači, i sad ćete znači, to znači, neću reći da smo mi licemjerni, nego praktički da nema Boga, mi bi radili šta hoćemo. Mi bi išli za svojim požudama, radili bi šta hoćemo i jednostavno negdje tu nešto ne štima. Znači, očito smo mi promijenili naše ponašanje samo zato što Bog postoji i samo zato što pakao postoji. I onda smo mi shvatili da je Bog sudac, da ću jedan dan odgovarati za svoje grijehe i shvatili smo da pakao postoji i onda smo sami sebi rekli pa bolje da se ja uštimam sa nekakvim stvarima, inače da promijenim svoje razmišljenje, inače stvarno neće biti dobro. Većina ljudi, na, nažalost... Da, da. Većina ljudi je nažalost tako krenula s Bogom. To je najgora moguća točka kad ljudi tako krenu s Bogom. Kad ljudi radi straha krenu s Bogom, znači to je najgora moguća točka. Ali ne ciljem na to, nego ciljem na to da stvarno nema Boga da stvarno, jer bi mi stvarno bili dobri. Jer bi odlučili biti dobri. Da znamo da nema kazne. Sigurno. opet čovjek pokvaren ima, ima tu tendenciju da radi zlo, to je. Da, zanimljiva stvar. Šta je Bog dao pro čovjeku? Šta mi misliš, šta je Bog dao pro čovjeku? Dobro. Dobro. Dobro. Ne znam da kaj <laughs> Što mu dao? <laughs> znači, ovo je Bog prvo dao čovjeku. Postanak 1.27. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvoriš. Šta je Bog prvo dao čovjeku? Sliku mu je dao. Znači, ajmo Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. To je prvo ono što je Bog dao čovjeku, ali ljudi to ne razumiju. Shvatit ćete zašto je to prvo ono što je Bog dao, znači dao čovjeku. Nije mu prvo dao ženu. Nije. Nije mu prodao zapovjed, nego je svoju sliku otisnuo u čovjeka. I to ćete skužiti. Znači, to je svoju sliku otisnuo u čovjeka. Znači, Job 38, 36 kaže ovako. Tko je stavio mudrost u srce ili tko je stavio razumijevanje u čovjekov um? I sad kad se vratite malo nazad, shvatit ćete da Adam i Eva nisu naučili pričat, nego su već znali pričat oni su već znali pričat. Oni nisu učili pričat. Znači njima je već bio dan govor. Oni su govorili. Druga stvar, Adam je prorokovao u vrtu. Adam je prorokovao u vrtu. I očito jedna zanimljiva stvar, znači ja ću vam reći, <clears throat> znači dvije stvari koje Adam i Eva nisu imali i zašto su tako završili. Dvije stvari koje Adam i Eva nisu imali. Nisu imali besmrtnost i nisu imali spoznaju zla. Da, da, da, nije. Dva stabla su bila u vrtu. Jedno stablo se zvalo drvo života i kaže, ako, je, ako bi jeo sa tog stabla, postao bi vječan. A njega to stablo nije zanimalo. Nego je on išao na drugo stablo, kaže, stablo spoznaje dobro i zla. E sad, Adam je već poznavao dobro, zato što je Bog dobro. Ali Adam i Eva nisu poznavali zlo. Puno ljudi to ne razumije. Ljudi misle da su Adam i Eva htjeli postati kao Bog u onim mojim temama ja to jasno, jasno dokažem da to nije istina. Adem i Jeva su htjeli upoznat zlo. To je razlog zašto mi danas poznajemo zlo. Mi danas poznajemo zlo. Mi danas ne poznajemo Boga. Mi danas ne poznajemo dobro. Mi poznajemo zlo. Znači od silovanja, prostačenja, ovog, to su sve zla. Maltretiranja, znači zlo na svakom čošku. Znači mi danas poznajemo zlo. Zato što su Adam i Jeva htjeli upoznat zlo. Dvije stvari Adam i Jeva nisu imali. Znači nisu imali besmrtnost i nisu poznavali zlo. I zato su napravili što su napravili. Ali jednu stvar su dobili u vrtu. Jer znate šta je to bilo? Boži karakter. Kad je Bog rekao na svoju sliku je stvorio Adam i Evu, on je otisnuo svoj karakter u Adamu i Evu. Tako je. Adam i Eva su već pričali. Znači nisu naučili govoriti. Oni nisu znači, učili ko što mi učimo našu djecu, abecedu, oni su automatski već govorili. I automatski, znači, Bog je otisnuo svoj karakter u njih i oni su imali njegov karakter. Znači, zanimljiva stvar je kad ja ljudima to govorim, ljudi se, ljudi, onak, kako si ti došli do takvih stvari? Ja ću vam sad, znači, ovak, ovak reći. Bog ima muške osobine i Bog ima ženske osobine. Zato što kaže da je Eva stvorena istina na Božju sliku. Je tako? Što znači da, znači Bog je otisnuo svoje karakteristike u Adamu i Jevi. Otisnuo je. Znači postanak 6, 11, znači do 12 kaže ovako. U očima Božjim zemlja se bila, iskvarila, nepravdom se napunila. I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila, svako se biće na zemlji izopačilo. Znate taj stih? To je bilo za vrijeme Fila. Sad, jedini koji su spavali sa anđelima su bili ljudi, kaže riječ, da su sinovi Božji općeli sa ljudskim čerima, je tako? Ali riječ kaže da se svako biće na zemlji iskvarilo. Ne kaže znači za čovjeka. Nego kaže da se svako biće na zemlji izopačilo. Je tako? I sad zanimljiva stvar je da karakter ili karakteristike je otprilike jedna te ista riječ. Karakteristike dolazi od riječ karakter. Što znači u biti kad se svako biće na zemlji izopačilo, znači da su se karakteristike svakog bića promijenile. Svakog. Ono što je Bog stvorio u početku Adama i Jevu na svoju sliku, oni su otpali Božje slike kad su se griješili. Znači, otpali su od Božeg karaktera. I ne samo to, nego se svako biće na zemlji izokrenulo. Karakteristike svakog bića su se promijenile. I Bog je rekao, ja sam odlučio uništiti cijelu zemlju. Znači radi se o, znači karakter i karakteristike otprilike znači ista stvar. Znači oni koji znaju engleski znaju da characters znači znakovi. I da znakovi na tipkovnici se zovu characters. I znači postoji razlog u biti zašto znači, se ti znakovi tako zovu. Zašto? Drevni Grci, su vjerovali da je karakter u biti otisnuti znak u čovjekovoj duši. Da je karakter otisnuti znak ili otisnuta slika u čovjekovoj duši. I to je zato mi kad mi kažemo on je takvog karaktera, to je slika koja odskače od tog čovjeka cijelo vrijeme. To je slika. Oni znakovi, karakters, ako se kaže na engleskom tako, znači predstavljaju sliku. To su znakovi. I svako od nas ima različite karakteristike. Svako od nas. Ima određenu sliku, znači kako se mi znači, predstavljamo. Ok. Znači, karakter je u biti slika čovjeka. Jel se slažete s tim? Karakter je slika čovjeka. Kad je Bog kaže da je stvorio Adama i Jevu na svoju sliku, stvorio ih je na svoj karakter, ali su Adam i Jeva otpali od te slike. Riječ jasno kaže da smo mi otpali od Bože slike. Znači ponovljeni zakon 11, 16 do 20 kaže ovako. Pazite da se vaše srce ne zavede, da ne počete stranputicom, da drugim bogovima ne iskazujete štovanje i da im se ne klanjate. Jer tada bi na vas Jahve usplamtio gnjevom. Nebesa bi zatvorio, kiše ne bi bilo, zemlja ne bi davala roda i vas bi brzo nestal, nestalo sa te dobre zemlje koje vam Jahve daje. I onda kaže ovako, utisnite ove moje riječi u svoje srce i svoju dušu, kao znak ih privežite na svoju ruku, neka vam budu kao zapis među očima, poučite u njima svoje sinove, izgovarajte ih kad sjedite u svojoj kući i kad idete putom, kad lježete i kad ustajete, ispišite ih na dovratnike svoje kuće i na svoja, na svoja vrata. Šta mislite o ovim stihovima? Čovječanstvo je otpalo od Bože slike. To ono što ja kažem. I od Božeg karaktera. Bog je dao svoju riječ. Kaže da se svako biće na zemlji bilo izopačilo, izgubilo svoje karakteristike. I kaže da je Bog dao svoju riječ i rekao je, utisnite ove moje riječi u svoje srce i svoju dušu kao znak i ih privežite na svoju ruku. Bog je dao svoju riječ i riječ je biti jedan od, od alata da mi promijenimo naš karakter. Riječ je itekako znači, potrebna. Znači, Bog je dao svoju riječ da bi nas vratio nazad na njegovu sliku. Mi da sad maknemo Božju riječ. Da maknete Bibliju i da je više uopće ne čitate. Jel mislite da možete postati kao Krist? Znači, nemoguće je. Znači, Bog je nama dao svoju riječ da bi nas vratio nazad na njegovu sliku. I ta riječ je, znači, nama i tekako i tekako potrebna. Znači, Jakov 1.21 kaže ovako. Zato izbacite iz svojih života svako zlo i prljavštinu, te ponizno prihvatite usađenu riječ, jer ona može spasiti vaše duše. Kaže, riječ može spasiti našu dušu. Ako ju usadimo u svoju dušu i stvarno počnemo sa promjenom našeg uma. Tako. Šta mislite da mi to radimo? Jeremija 6.16 kaže ovako, ovako govori Jahve. Stanite na negdašnje putove, raspitajte se za drevne staze. Koji put vodi k dobru, njime pođite i naći ćete spokoj dušama svojim. A oni rekoše, ne idemo. drevne staze? Drevne staze. Ja od toga mogu temu napraviti. <laughs> po meni šta su drevne staze? Drevne staze su staze u vrtu. Znači, kad je znači, Bog hodao s Adamom i Evom. Kaže, kaže riječ da je Henok hodao s Bogom. Kaže riječ da je Abraham, Ilija, Ezekiel, svi ostali proroci da su hodali s Bogom. I to su praktički drevne staze, su, znači staze života i svi oni proroci koji su hodali po tim stazama. Jedini koji je savršen uspio hodati po, tim, po toj drevnoj stazi se zove Isus Krist. Znači mi sad kad hodamo drevnom stazom, takozvanom, to je staza duha. To je ono što je Bog od početka odredio za nas, znači da hodamo sa Svetim Duhom, da hodamo s Bogom. To je ta drevna, drevna staza još iz vrta. To je ta staza. Ali u biti, znači kad je Bog rekao, kaže, naćete spokoj dušama svojim, znači samo hodajte znači, po drevnim stazama. Znači oni su rekli, mi nećemo ići. Kaže, nećemo. Pitanje za vas glasi, želimo li mi ići tim putem? I mislim da bi se svako od nas to trebao zapitati. Jer mi stvarno želimo ići tim putem. Ja da vas postavim sad još ono jedno pitanje. Da stvarno nema Boga i da stvarno nema sudca, jer bi mi stvarno išli ovim putem. Jer bi mi stvarno htjeli biti dobri. Čovjek se zapita, kad čovjek, ja, ja recimo dosta prosuđujem, znači dosta sam duboko u nekim stvarima, ja recimo prosuđujem sebe. Znači, jel bi ja ovo da nema ovog ili ono, i onda počnem znači, razmišljati, varirati i uhvatim samog sebe. Uhvatim samog sebe, da stvarno nema tih nekih stvari, ja bi najvratnije bio drugačiji. <clears throat> Šta mislite, jel naš život, da li naš život potvrđuje da mi stvarno želimo ići Bogom? Znači, Matej 11, 28 do 30 kaže ovako dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. U istinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako. Znači, neki ljudi uče kad kaže da je, znači, uzmite jaram moj na sebe, neki ljudi uče znači da je to pravednost i ono što nama Bog daje. Znači ja to sad neću ulaziti. Ali, znači ovaj stih se veže znači, na, na, na onu sljedbu Saudiceja, Farizeja i oni su cijelo vrijeme narodu znači, stavljali teret koji narod nije mogao nositi. Jednu stvar koju je znači, Krist njima rekao, kaže nemojte se učiti od njih, učite se od mene. I onda je rekao ovako, uzmite jara moj na sebe učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. Šta mislite o tome? To važi i za danas. Ali ovo kad on kaže, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca se veže na karakter. I ova tema se radi o karakteru. Kad on kaže, učite se od mene jer sam ja krotka i ponizna srca, a on kaže učite se vi od mog karaktera. Nemojte se učiti od karaktera religioznih službi, ovih, onih. Kaže učite se od mene. Kaže ja sam krotak i ponizan, to je karakter. I kad malo pročitate neke stvari, kad stih prije prođete, dobijete ovo. Mate 11, 18 do 19 kaže ovako. Doista dođe Ivan, nije jeo ni pio, a govori se džavla ima dođe sin čovječi koji jede i pije, a govori se, gle izvjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika, ali je opravda se mudrost dijelima svojim. Šta mislite o čemu se ovdje radi? O karakteru. O karakteru. Njega su religiozni ljudi osudili i rekli su mu, kakav si ti karakter? Eno ga jedeš sa grešnicima, piješ sa njima, kakav ti to karakter? A on je svojim učenicama rekao, kaže, učite se vi od mene. Učite se od mog karaktera. Kristov karakter. Znači, ja kad završim s ovom temom, ja ću vam reći da crkva nema Kristov karakter. Da smo mi otpali Bože slike. Znači, mi naučavamo po crkvama različite nauke. Znači, mi imamo filozofije. Ja nigdje do sad nisam vidio Kristov karakter. Nigdje. Ozbiljno kažem. Ja čak ne mogu reći ni za sebe da ga imam. Definitivno je, ali crkva nema potpuni Kristov karakter. Mi smo... Ja ću vam pokazati kroz riječ. Znate šta riječ kaže? Kada dođe on, mi ćemo biti isti kao i on. Što znači da negdje nešto ne štima. Riječ kaže, kada dođe on, kaže mi ćemo biti isti kao i on. I zanimljiva stvar je da se sad propogleda u zadnje vrijeme, evo ga dolazi. Ako on sada dolazi, ljudi moji, a mi nismo isti <laughs> kao i on, znači neke stvari ne štimaju. Ili on sad ne dolazi, ili se mi moramo hitno mijenjati. <laughs> znači, neke stvari ne štimaju. Tema se zove karakter, ja se nadam da vas neću ono, negdje izmrda da, da će vam biti teško, ali ono, znači još jedan put ćemo proći kroz ovaj stih. Znači, Matej 11, 28 do 30 kaže ovako. Znači, dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. Naći ćete spokoj dušama svojim. Nedavno sam i na fejsu uh, riječ dana, piše više ljudi, ja to ne pišem, ali jedna osoba je pisala riječ, neću reći koja, i ta, i ta osoba je napisala, a zašto mi toliko filozofiramo? Kad su Božje stvari tako jednostavne. Kad su Božje stvari tako jednostavne, zašto mi toliko filozofiramo? Istu stvar je Isus rekao. On je rekao, nemojte se učiti od, od, od ovih farizeja, od ovih službenika, učite se od mene. Kaže, ja sam krotka i ponizna srca. Učite se od mene. I kaže, naći ćete spokoj dušama svojim. A mi nismo našli spokoj našim dušama iz razloga što mi jako puno filozofiramo. Jako puno nauka smo mi iznijeli, ali naše duše nemaju, znači svaki put mir. Znači, kako se mi učimo od Krista? Šta mislite kako se mi učimo od Krista? Znači, kad je on rekao učiti se od mene. I sad, znači da smo mi bili njegovi učenici u ono doba, mi bi lako rekli, hvala Bogu, evo, Krist je tu s nama, možemo se učiti od njega, ali tako? A njega više nema. Jel tako? Fizički njega više nema. Ja sam puno puta rekao, pa meni bi lakše bilo da si ti tu sa mnom fizički, pa da ti meni kažeš odi desno, odi lijevo, tak se ponašaj, nego ti si sad ostao bez fizičkog tijela i ti si duh. Ja tebe ne vidim, ja se moram mučiti da te čujem, znači moram provoditi vrijeme s tobom, pa meni bi lakše bilo da si ti kao čovjek sad tu dođeš i kažeš odi lijevo, odi desno. I Krista sada nema na zemlji. Ali riječ kaže da se učimo od njega. Šta mislite kako se mi učimo od njega? Bravo. Znači učimo se kroz riječ. Njegova riječ je njegov karakter. To morate shvatiti. Njegova riječ je njegov karakter. On je u početku bio riječ. Riječ kaže, u početku bijaše riječ, riječ bijaše od Boga i riječ je Bog. Njegova riječ je njegov karakter. Znači mi ako hoćemo znati kakvog je on karaktera, mi moramo doslovno čitati riječ. Znači moramo proučavati riječ da bi shvatili znači, kakav je on karakter. Jedna stvar, znači Šta je Kristov karakter? Šta mislite kako dobiti Kristov karakter do kraja da znamo kakav je Kristov karakter? Kristov karakter je cjelokupna Božja riječ. Cjelokupna Božja riječ. Mi ako odbacimo nešto iz Božje riječi, mi doslovno oduzimamo od njegovog karaktera. Svi mi, svi mi, da li to bili propovjednici, da li to bili, znači, kako se kaže, vjernici, svejedno, svedno, Boži narod, mi svi iskrivljujemo njegov karakter. Ozbiljno kažem. Mi iskrivljujemo njegov karakter i oduzimamo od njegovog karaktera. Znate što mi kažemo? Bog je svet. I onda pretjeramo o tome. I onda kažemo Bog je pravedan. I onda pretjeramo o tome. Onda kažemo Bog je ljubav. I onda pretjeramo o tome. Kad god mi pretjeramo u nečemu i oduzmemo nešto, mi iskrivljamo njegov karakter. Puno ljudi ne može shvatiti da je Bog u starom savezu bio Bog ljubavi. Oni to ne mogu prožvakati. Ali riječ kaže da je Bog isti jučer, danas i sutra. Ako je on isti jučer, danas i sutra, onda je on i u starom savezu bio ljubav. I čak ja mogu izvući u starom savezu riječ gdje kaže naš Bog, Bog je ljubavi. Najbolje ga je David opisao. Tako je. Znači, David ga je najbolje opisao. Ali ono što mi radimo mi oduzimamo Boži karakter. Oduzimamo. Oni danas koji znači, tvrde okolo, idu okolo i kažu Bog je ljubav, Bog je ljubav, ja mogu raditi šta hoću. Oni su potjerali u dijelu njegovog karaktera. Oni pak koji, Bog je, Bog je pravedan, Bog je sud, oni su pretjerali. Jer su previše naglasili njegovu karakteristiku. I mi praktički oduzimamo od njegovog karaktera cijelo vrijeme. A vratit ću vas nazad na onu stvar gdje kaže učite se od mene. Jer sam krotka i ponizna srca. A on kaže ja sam došao radi grešnika, ne radi pravednika. Kaže, ja sam pio sa pjancima, sjedio je na onoj, znači onoj večeri, pretvorio je vodu u vino. Družio se sa grešnicima, družio se sa bludnicama. Mi kažemo bludnica, družio se s kurvama. On se družio s takvim ljudima. A mi danas da neko to radi, mi bi rekli, prijatelju moj, ti ne odražavaš Kristov karakter. Zato što mi praktički ne znamo šta je Kristov karakter. Mi smo pretjerali u takozvane naše pravednosti. Odmijeno kažem, mi smo pretjerali. Zato ja kažem u biti da ja ne vidim Kristovu sliku u crkvi. Jer smo mi oduzeli nešto. Mi smo nešto oduzeli, nešto smo nadodali, mi kažemo to je Krist. To je Krist. Ja, vam kažem, ne vidim Krista, vidim dijeliće Krista. To vidim. Dijeliće Krista vidim. Ali da stvarno mogu reći, ono što mi kao kršćanska vjera, kršćani znače kako? Kristoliki, da. Kršćani znače kristoliki. A smo, mi stvarno kristoliki? Znači, mi puno puta kažemo, mi smo kršćani. Kad naša tradicionalna crkva kaže, mi smo katolici, mi smo, katolik znači univerzalni. A kad mi kažemo, mi smo kršćani. A kršćani znači kristoliki. I onda ću ja sad dođem, pogledam sebe u gledalo, ja ne vidim Krista. Šta mislite, vrijeme da se zapitamo? Znači, imamo, znači grčki, je li tako? Imamo grčki, imamo hebrejski, je li tako? To su dva naroda, grčki narod, hebrejski narod. I imamo recimo drevni grčki, kao drevne grke, i imamo drevne hebreje. Znači, drevni hebreji su recimo živjeli pod šatorima i takve stvari. I sad, drevni hebreji su imali jedno zanimljivo vjerovanje. Ja ću vam reći koje je to vjerovanje bile. Znači, oni su vjerovali ovako. Kaže, riječ postojati ili imati dah u drevnim hebrejima su vjerovali da je dah u biti karakter osobe. Pazite sad ovo jako dobro. Znači da je dah karakter osobe. I sad, što je, znači naš dah, poslušajte sad ovo jako dobro. Naš dah u ustima, ono što vi sad imate u svojim ustima, nosi naše riječi. Pratite? Naš dah nosi naše riječi. Ovo što ja vama sad izgovaram, moj dah nosi moje riječi i u riječima se krije karakter. U riječima se krije karakter. Znači, njegov dah nosi njegovu riječ. Je tako? Kaže Bog u početku, kad je stvarao znači sve, kaže da je sveti duh lebdio nad vodama, i kaže da je, znači, Bog Otac izgovarao, a Sveti Duh je nosio riječ. Nosio je riječ. I njegov dah nosi njegov karakter. Njegova riječ je njegov karakter. Cijelokupna Božja riječ je Božji karakter. To je ono što, znači, mi moramo, znači, shvatiti. Znači, Hebrejima 13, do 9 kaže ovako. Isus Krist ist je jučer, danas i vječno će biti isti nemojte se zavesti raznim tuđim učenjima. Je bitova riječi. Isus Krist isti je jučer, danas i vječno će biti isti. Vječno. I znate o čemu to govori? Ja ću vam reći. O njegovom karakteru. Govori o njegovom karakteru. Njegov karakter se neće promijeniti. On kaže, ja sam isti jučer, danas i vječno ću biti isti. To je moj karakter. Kad on kaže, znači, ja sam ljubio grešnike, to je njegov karakter. Kad on kaže, ja sam ljubav, to je njegov karakter. On kaže, to je moj karakter. Ja sam isti, ja se neću promijeniti. Neću se promijeniti. Zašto mi onda oduzimamo znači od njegovog karaktera? Malahija 3, 6 7 kaže ovako. Jer ja, Jahve, ne mijenjam se. Bog se ne mijenja. A vi, sinovi Jakovljevi, mijenjate se bez prestanka. Od vremena svojih otaca odstupate od mojih riječi i ne čuvate ih. Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama. Govor Jahve nad vojskama. Pitate kako da se vratimo. Šta mislite ovoj riječi? Ja Jahve ne mijenjam se. Govori o njegovom karakteru. Njegov karakter se ljudi moji neće promijeniti. Neće se promijeniti. Znači, uvijek će htjeti da mu se vratimo. I onda kaže ovako, ali vi sinovi, kaže, vi se mijenjate bez prestanka. I onda kaže ovako, odstupate od mojih riječi i ne čuvate ih. Kad Bog kaže da se mi mijenjamo, ja ću vam reći jednu stvar, to je pozitivno i negativno. Pozitivno je, zato što se mi stvarno moramo promijeniti. To je pozitivno. Ali kad kaže, znači, da mi ne čuvamo njegovu riječ, i znate o čemu se tu radi? Radi se o tome da se mi zapalimo za Božju riječ i zapalimo se za neku vrstu otkrivenja i onda mi to držimo. Neko određeno vrijeme. I onda pustimo. Ja vam postavim pitanje. Kakav smo mi to karakter? Ako mi držimo njegovu riječ neko određeno vrijeme i onda dođe neka situacija, nešto, mi pustimo njegovu riječ. Kakav smo mi karakter? Jeremija 1.12 kaže ovako. Tada mi Jahve reče, dobro vidiš, jer ja bdijem nad riječima svojim da ih izvršim. To je Boži karakter. Kad Bog nešto kaže, Bog će održati svoju riječ. I on kaže, ja sam karakter, ja sam isti jučer, danas i sutra, ja se ne mijenjam. Kaže, ja bdijem nad svojim riječima da ih ispunim. Ono što je Bog vama rekao, on kaže, ja bdijem nad tim riječima da ih ostvarim. Tada mi Jahve reče, znači dobro vidiš, ja bdijem nad riječima svojim da ih ispunim. Tema se zove karakter. Ako se sjećaš. E, ja kažem ovako, Bog je karakter. I Bog kaže, ja sam isti jučer, danas i sutra. Ja se ne mijenjam. Govori o karakteru. Što znači da mi na Boga uvijek možemo računati. Jeste razmišljali o tome? Mi na Boga uvijek možemo računati. I on čak kaže, kaže, ako se vi iznevjerite, ja ostajem vjeran. Govori o svom karakteru on, je karakter. I on kaže, ja bdijem nad svojim riječima da ih ispunim. Sve što je on nama rekao, on kaže, ja se držim toga, ja neću lagat. Ja ću se potruditi da to ispunim, ja ću bdjeti nad tim. A ja vam postavljam pitanje, kad mi nešto kažemo ljudima, ja ću to napraviti, i mi to napravimo. Ili se mi razbacimo sa našim riječima. Obeć, obećajemo jedno, radimo drugo. Koliko mi bdijemo nad riječima da ih ispunimo. ne samo to, mi Bogu kažemo sve i svašta. Znate što mi kažemo? Neću više. Neću više. <laughs> Znači, molim te, mi, neću više. <laughs> I onda Bog oprosti, naravno, i mi opet po starom. Kako smo mi karakter? Znači, Matej 4.1 kaže ovako. Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga ondje iskuša đavao. Ja ne znam jeste vi ikad čitali ovaj stih sa pravim razumijevanjem, ali da sam ja vama ikad rekao, prijatelju moj, sad će te sveti duh odvesti van da te se to ne iskuša. Ti bi rekao, prijatelju, to nije biblijski. <laughs> Stopostotno bi rekli. Ali riječ jasno kaže da je sveti duh odveo Isusa u pustinju da ga se to ne iskuša. 40 dana nije jeo ni pio. I nakon 40 dana nije mu bilo dobro definitivno. Kaže riječ da je ogladnio, već moguće da je počeo pucat po šavojima. Kaže, onda je došao neprijatelj da ga iskuša. Onda, nakon 40 dana. Znači, mnogi ne žele kušnje. Iz razloga što znaju da će biti razotkriveni. Ponovit ću još jednom. Mnogi ne žele kušnje zato što znaju da će biti razotkriveni. Ja ću vam reći svoj primjer. Ja kad sam krenuo s Bogom, ja sam znao da me Bog negdje iskušava, ne iskušava me Bog, ali da, znači da će me odvesti negdje. Ja sam rekao Bogu, molim te, molim te, samo ne. Zato što sam ja znao, onog trenutka kad ja dođem u napast, ja ću past. Znači ja ću past, znači odmah će se razotkriti ono, ono što stvarno je. Šta mislite o tome? Jednu stvar, vjera naša se testira pod pritiskom. Uvijek. Mi ljudima pričamo jednu stvar. Mi braći i sestrama pričamo jednu stvar. A kad dođe pritisak, ljudi moji, pod pritiskom se točno vidi ono što mi stvarno jesmo. Mi možemo ljudima pričati ja sam savršen govornik, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam bezgršan, ja ne griješim. To je ono što mi možemo ljudima pričati. Kad dođe pritisak, sve što smo mi pričali dođe pod test. I onda se vidi da li mi to stvarno jesmo ili nismo. Znači, vjera se uvijek testira pod pritiskom. Ono što mi vjerujemo je uvijek testirano pod pritiskom. Uvijek. Ovdje ću pauzu napraviti. Znači, jednom, jednom je jedan čovjek dao definiciju sudbine. I šta vi mislite sudbina postoji? Ne. Znači, jednom je jedan čovjek dao definiciju sudbine i ovo je definicija sudbine. Znači, ide ovako. Pazi na svoje misli, jer bi mogle postati tvoje riječi. Pazi na svoje riječi, jer bi mogle postati tvoja djela. Pazi na svoja djela, jer bi mogle postati tvoje navike. Pazi na svoje navike, jer bi mogle postati tvoj karakter. Pazi na svoj karakter, jer bi mogle postati tvoja sudbina. Sudbina, ljudi moji, ne postoji kao ono što mi mislimo da je sudbina. Nego je sudbina ono što mi izaberemo da bude. I definicija ova ide ovako. Pazi na svoje misli. Zašto? Zato što ono što o čemu misliš, to i govoriš. Ono što o čemu misliš, to i govoriš. I onda kaže ovako, ono što govoriš, to najvratnije počneš i raditi. I ono što ti izađe iz usta, što cijelo ne pričaš, to počneš i raditi. I onda kaže, pazi ono što radiš, da ti to ne bi prešlo naviku. I neke stvari koje mi radimo dolaze u našu naviku. Da tako, postane naša navika. Tako teško je steći naviku da budeš dobar u nečemu. Tako teško. A tako teško je od, odviknuti se od te navike. Je, to se zove unlearning, oni koji znaju. Odučiti se od nekih stvari. Meni je, pošto sam ja kuhao kave kao konobar, Znači na tri grupe, nebitno. Meni je toliko trebalo, znači ja sam znao izbacivati kave, znači ovako, onako. I odjedanput je došlo da trebaš prije nego što, e, ne mogu se više uopće sjetiti, ali kad stavljaš, spuštaš kavu, nebitno, prvo trebaš pustiti vodu. Znači, pustiš prvo vodu da voda oteče, malo, znači da ona sta, ustajala voda znači iz, iz van i onda staviš kavu i onda pustiš vodu. U toliko u žurbi non stop kave, kave, kave na tri grupe, znači meni je trebalo da se uštimam, da to uštimam, trebalo mi čudo. Taman kad sam se uštimao, rekli su nemojte više raditi. Onda mi je trebalo pak da se odučim više od te navike, navike su grda stvar. Da bi mi postigli neke navike, mi trebamo imati prvo nekakva dijela. Ali problem je taj, kad mi imamo cijelo vrijeme nekakva loša dijela, to postaju naše loše navike. I riječ, ovaj koji naveo tu definiciju kaže od naših navika dolazi naš karakter. Naše navike su naš karakter. I onda kaže, pazi na svoj karakter, jer bi to mogla biti tvoja sudbina. Jer sva, svačate težinu ovih stvari. Ono čemu mi mislimo, to je naša sudbina. Nije odmah. Ali ono o čemu smo mi odlučili razmišljati, nakon nekog vremena mi to i govorimo. Nakon nekog vremena mi to radimo. Nakon nekog vremena to postane naša navika. Mi nikad prije nismo čitali pismo, Božju riječ. Vi to znate. Nego smo išli, zato što smo spoznali Boga, išli smo na to da idemo čitati Božju riječ. I onda je nekom to posla navika. A nekom još uvijek nije navika i još uvijek se bori da mu postane navika. Je vas ima takvih ovdje? Ok. Jednu stvar morate shvatiti. Meni ne treba proroštvo da bi ja znao kako ćete vi završiti. Ja vam ozbiljno kažem. Bilo osoba koja je malo pametna. Toj osobi ne treba proroštvo. Dovoljno je da pogleda šta ta osoba radi i šta ta osoba razmišlja, gdje ta osoba ide i kako se ta osoba ponaša. Ti ne trebaš proroštvo, prijatelju moj. Ti automatski možeš reći, ti ćeš tako i tako završiti. Tebi ne treba proroštvo. Tebi ne treba dar proroštva. Puno ljudi je završilo u daru proroštva, sad oni nešto prorokuju. Prijatelji moj, dovoljno je da pogledaš svoja dijela. Dovoljno je da pogledaš svoje misli, da pogledaš svoje navike, svoj karakter. Ako tako nastaviš, ti si 100% sigurno ćeš propast. Vi meni ne morate vjerovati u to, ali ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam obraćan kao katolik u četvrtom razredu osnovne škole. Kao katolik. Ja sam se obratio tako. Znači ja sam nanovo rođena osoba u četvrtom razredu osnovne škole. Znači kao katolik. Ja sam u biti, znači, do srednje škole, znači moj tata je imao knjigu koja se zove Nostradamusov horoskop. Oni koji nikad nisu bili u horoskopu, <clears throat> znači ja ću vam objasniti neke stvari. Znači ja kao katolik nikad prije nisam bio nikakvim stvarima, ali sam završio i reći ću vam stvari, kako su stvari završile. Ja sam našao knjigu, jer moj tata je čitao nekakve stvari i jedna od knjiga je bila Nostradamusov horoskop. Ja sam ušao u taj horoskop i ta knjiga detaljno opisuje sve znakove. Ja sam otvorio pod navodnicima takozvani svoj znak, ja sam ušao u to, ja se nisam vidio unutra. Ja se nisam vidio unutra. Ja sam rekao, ovo je čista glupost. Čista glupost. Nakon nekog vremena, nakon nekog vremena što sam išao u srednju školu, znači pod naviku nam je bilo da čitamo dnevni horoskop. Pod naviku. Jer vi znate šta je horoskop? Vi mislite da znate šta je horoskop, ali ja ću vam reći šta je horoskop. Ono dnevno čitanje koje ljudi čitaju, to su proroštva. To su proroštva. Ti čitaš horoskop koji ti prorokuje danas ujutro. Danas će ti biti dobar dan, ćeš tog i tog, desit će ti se to i to. I tebi to zanimljivo i onda malo čitaš, prčkaš po tome danas, sutra i, kao, i onda očekuješ da ti se to desi, pa ti se nije desilo, ali nema veze, zabavno je. Ili horoskop zabavan. Znači, isto stvar, znači tako bilo i meni. Znači, ja kad sam ušao u srednju školu, znači ja sam malo ušao u to, malo nisam. Jedna stvar mi je bila čudna, da svi ljudi koji vjeruju u Boga čitaju horoskop. Da, oni čitaju horoskop. Zato što to njih, za, njih, za njih to nije vraćarstvo. Za njih je to zanimacija. Zato što je zanimljivo gledati šta će se tebi danas desiti. Jer horoskop je proroštvo. Znači dnevni horoskop koji ti prorokuje, danas će ti se desiti to i to, bit ćeš dobre volje, simo tamo vamo, ali praktički ljudi ne razumiju šta je horoskop. Horoskop je praktički, neću reći savršena psihologija, ali iako iza horoskopa stoji znači, znači vraćarstvo i takve stvari, ali horoskop je psihologija i tekako psihologija. Oni, ljudi koji nikad nisu bili u tome, oni ne razumiju šta je horoskop. Ali horoskop, znači je jako, jako, znači zanimljiva stvar, neke stvari ću vam kasnije reći. Prva Korinčanima 15, kaže ovako, ne dajte se zavesti loše društvo, kvari dobar karakter. Loše društvo kvari dobar karakter. Kaže, nemojte se zavesti loše društvo kvari dobar karakter. Ja kad sam ušao u srednju školu, moj karakter nije izdržao društvo. Moj karakter nije izdržao društvo. Moj karakter se slomio. Sve što je društvo radilo, ja sam počeo raditi. I znate zašto? Ono što cijeniš, to postaje tvoj karakter. Ono što cijeniš. Ono što ti vrednuješ to postaje tvoj karakter. Zato što ti vidiš cijenu u tome. Ono što ti cijeniš, ti to i braniš. To znate? Ono što cijeniš, to i braniš. Ja sam se u srednjoj školi zaljubio svijet. vam kažem. Ja sam se obratio u četvrtom razredu osnovne škole. S Bogom sam bio u četvrtom razredu osnovne škole. Ja sam se u srednjoj školi zaljubio svijet. Ja sam ošao za svijetom. Ošao skroz sam otišao za svijetom. I oni ljudi koji znaju, oni koji ne znaju, znači sa 18 godina ja sam sad rekao Boga. Sa 18 godina. Ja sam točno osjetio da, znači, da sveti duh izašao van iz mene. Točno sam osjetio. I točno sam osjetio da je nešto ušlo u mene. Znači nešto što je stavilo znači, pokraj mene. I znate što se meni dogodilo? I znate što se dogodilo? Ja sam imao oko 18 godina. Ja sam došao u kafić u srednjoj školi i sjeo sam znači, sa najboljim prijateljicama s kojima sam se družio. Bila je jedna cura koja se zove Ivana. I mi sjedimo za kavi, za kavi, mislim da je Ivana ili jedna druga, nebitno. Mi sjedimo za kavom i ona mene gleda u oči i kaže, Davore, šta se tebi dogodilo? Ja kažem, zašto? Kaže ona, gledam te u oči i ne vidim te. Znate zašto? zato što sam ja praktički izgubio svetog duha, ja sam izgubio skroz svoj identitet i skroz svoj karakter. Ja sam se promijenio, ljudi moji. Bez svetog duha mi ne možemo imati Kristov karakter. Oni koji nemaju svetog duha, oni ne mogu imati Kristov karakter. To je nemoguće. Ali jedna stvar da znate, bez svetog duha i bez odnosa sa svetim duhom je nemoguće imati Kristov karakter. Znači, nemoguće. Znači, izreke 27.19 vam kaže ovako. Kao što se u vodi različito odražava lice od lica, tako i u srcu čovjek od čovjeka. Govori o karakteru. Kao što se u vodi odražava lice, tako se i u srcu razlikuje čovjek od čovjeka. Znači, govori o karakteru. Znači, moje srce se tog trenutka bilo promijenilo. Moje lice se bilo promijenilo ja sam izgubio karakter. Ja sam bio izgubio karakter. Jednu stvar, shvatit ćete zašto te sve stvari pričam. Ja sam bio s Bogom jako, jako dugo. Ja sam stvarno bio dobro dijete. Ja kad sam otišao od Boga, ja kad sam otišao od Boga, ja sam se jako, jako promijenio bio. Jako promijenio. Zašto sam vas pitao u početku? Da nema Boga, jeste vi sigurni da bi živjeli ovako. Da znate da nema Božih suda, da bi vi živjeli ovako. To vam govori sve o vašem karakteru. To vam sve govori o vašem karakteru. Bila je jedna osoba, to je moj prijatelj. On je meni ovako ovako. Davor, ti si budala. I diviš se većim budalama nego što si ti. Ozbiljno kažem. To bio moj prijatelj. On je mi rekao, ti si budala. I Čačić kaže, nije zanimljivo što si ti budala. Nego kaže, ti se diviš većim budalama nego što si ti. Ono što cijeniš postaje tvoj karakter. Ono što cijeniš, ljudi moji. Moja mama je meni uvijek rekla, sine moj, ja ne razumijem zašto se budale lijepe za tebe. Ozbiljno kažem, Tu moja mama meni uvijek govorila. E, znate, šta, e, zašto moja, moja mama nije razumjela? Moja mama nije razumjela da sam ja cijenio te budale. Nisu se budale ljepile za mene. Nego sam ja volio te budale. Ja sam cijenio te budale. I zato su te budale bile oko mene. Moja mama to nikako nije razumjela. Ona je mislila se da su budale lijepe za mene. Nego sam ja izabrao da cijenim znači takvu vrstu društva. Jednu stvar ću vam reći. Ja sam se namjerno okružio takvim ljudima. I sad ću vam reći jednu drugu stvar. Svi vaši prijatelji s kojim se vi družite, vi ste se namjerno okružili s tim ljudima. Namjerno. I znate zašto? Zato što vas oni ne osuđuju. Zato što oni koji su isti kao i vi, ti vas ne osuđuju. Ne osuđuju vas takvi. Ali kad vi uđete tamo gdje ljudi znaju stvarno pismo i kad vam ljudi kažu istinu, vas to boli. I onda vi bježite od toga i okružujete se ljudima kako vama paše. Ista stvar je bila sa mnom. Moji prijatelji, moja mama, oni nisu razumjeli da sam ja okružio se takvim ljudima. Ja se, ja se nisam, ljudi to ne razumiju, ja se nisam htio družiti s drugačijim ljudima. Mene drugačiji ljudi nisu zanimali. Ja sam samo tražio takve ljude. Samo takve. I onda moj prijatelj rekao, ti si budala. Kaže, ti se diviš većim budalama nego što si ti. ja se okružio s takvim ljudima. Riječ kaže, loše društvo kvari dobar karakter. Loše društvo. Nemojte misli da ćete biti karakter i da ćete ostati karakter ako se okružite s ljudima koji nisu kao Krist. Nećete. Znači, definitivno nećete ostati. E, znate zašto sam ja otići od Boga. Ima jako puno čimbenika zašto se ima otišao od Boga. Jedan od razloga ću vam reći. 2000. godina je prorokovana da će biti smak svijeta. Ja ne znam da se vi to sjećate. 2000. godina je prorokovana da će biti smak svijeta i cijeli svijet je očekivao smak svijeta zajedno sa mnom. I poklopilo se, nova godina, 2000. Mi smo svi čekali novu godinu. I poklopila se nova godina, 2000. I cijeli svijet je olakšalo mu se jer je shvatio da nema Božih suda. Sve ono što su pisali po novinama, da će 2000. godina biti smak svijeta, nestalo je. Toga više nema, to je laž. Smak svijeta nije došao. E, znate što se desilo? Meni. I šta se desilo u cijelom svijetu? Svi smo mi rekli, Bog neće sad doći. Bog neće sad doći. Ja nisam full ovo. Ako nema sudca, ja mogu živjeti kako hoću. Svačite vi tu stvar? Ako nema Božih suda, ja mogu živjeti kako hoću. I tu se otkriva znači, naš karakter. Kakvi smo mi stvarno karakter? Jednu drugu stvar, ovo ću samo napomenuti, ne želim da neko sad iskrivi moje riječi, ali ću vam reći. U današnje vrijeme se propovijeda da će Krist sad doći. Da će sad doći Krist. I plaši narod. Ja ne želim reći da Krist neće sad doći. Ali ja ću vam reći jednu stvar. Ako Krist sad ne dođe, pola svijeta će otpast od Boga. Zato što će se olabavit i reći će ja sam očekivao Boga već deset godina i on nije došao. I onda će se raspustit i na kraju će otpast od Boga. Ja ne kažem da mi ne bi trebali živjeti sveto, ali zavaravat narod. Nedavno je bilo, znači da one fore sad, znači ulazi Mars u djevicu i one znakovi nekakvi, gledaj znakove na nebu, gledaj znakove na nebu. Poznati biblijski učitelji su naučavali, Krist će sad doći i nije došao. I nije došao. I čak riječ kaže, ako vam kažu, evo ga sad će, evo ga tu je, nemojte mi vjerovati. Ali nije to to problem. Problem je kakav je naš karakter. Kakav je naš karakter. Ako stvarno Krist sad neće doći. Mi se raspustimo. Kakav je naš karakter? Ako nema sudca, ja mogu živjeti kako hoću. Šta mislite o tome? Sudci 2.18 do 23, to smo već prošli, proći ćemo još jednom. Kada im je podizao sudce, Jahve je bio sa svakim sudcem. I onda kaže dalje, kad bi sudac umro, oni bi opet zapadali u veću pokvarenost. Da nema Božjeg suda i pakla, jer bi vi danas sjedili ovdje. To govori sve o vašem karakteru. To govori sve o našem karakteru. Jel nama, nama potreban netko da nam visi nad glavom? Da bi mi bili karakter. Znate kako se karakter testira? Šta mislite kako se karakter testira? Ako želiš znati kako je neko karakter, daj mu novaca. Odmah će se otkriti karakter. Odmah, ljudi moji. Odmah će se otkriti karakter. Tri stvari će ti odmah otkriti čovjek karakter. Novac. Odmah ćeš vidjeti čovjek karakter. Moć. Samo mu daj moć. Samo mu daj vlast. Samo mu daj autoritet nad nečim. Odmah ćeš vidjeti kako će promijeniti facu. Ja sam šef morate mene slušati. Odmah ćete vidjeti da će čovjek se izobličiti. Izobličit će ga, odmah će njegov pravi karakter izaći van. Treća stvar, daj čovjeku seks. Odmah. Čovjek će odmah pokazati koliko je nastran. Odmah vam to kažem. Tri stvari. Novac, moć i seks će vam pokazati točno kakav je čovjek. Točno. Šta mislite? Priča o Jobu. Ja ću vam reći jednu stvar. To je priča o karakteru. Priča o Jobu, knjiga o Jobu je knjiga o karakteru. Šta bi vi napravili da ste na Jobovom mjestu? Znate kako je Job završio? Jer Job ostao karakter. Ja danas sad tu prozovem neke ljude i da kažem kakav si ti to karakter? Ljudi će se poklopiti odmah i odmah će pobjeći. Ali kad uzmemo priču o Jobu, kakav je Job karakter bio? I znate šta je Job prošao? Znači Job 1, 9 do 12 kaže ovako. A Satan odgovori Jahvi, zar se Job uzalud Boga boji? Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov, blagoslovio si dijelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji, ali pruži ruku, pruži jednom ruku i dirni mu dobra i u lice će te prokleti. Neka ti bude, reče Jahve Satanu, sa svime što imaš radi šta ti je drago, samo ruku svoju na njega nemoj dizat. I Sotona ode ispred lica Jahvina. Poslušajte ovo jako dobro. Dogod mi imamo mir. Dogodi naša duša u miru. Karakter je naš ok. Čim mi imamo nemir, čim mi nemamo novaca, Čim dođu problemi, ljudi moji, naš karakter izlazi odma van, odma. Ja ću vam reći jednu stvar, mi smo glumci. Ozbiljno vam kažem, mi glumatamo. Crkva je puna glumaca. To su sve glumci. To su sve glumci. Kad dođe kušnja, kad dođe pritisak, karakter naš izlazi van odma. Odma. Zato je Sveti Duh odvoje Isusa u pustinju da vidi hoće Isusov karakter ostati. Isusov karakter je ostao. Ali mi, Kad bi ja sad rekao, ja se molim da vas Sveti Duh sve izvede van da se vaša vjera testira i da se vaš karakter testira. Šta bi vi rekli? Molim te, samo da se ne testira. Je tako? To govori sve o vašem karakteru. Dvije priče. Priča o Josipu je pričao o karakteru. Pričao o Josipu. Josipa su braća izdala. Bacili su ga onu, onu rupu tamo. Josip je završio u zatvoru. Je tako? Je Josip završio u zatvoru? Je Josip bio karakter? Šta mislite? I zamislite Josipa uhvati faraona žena i hoće s njim, ali on je bio karakter ipak pa se okrenuo i rekao ne, to nije ispravno. To nije ispravno. Koliko od vas bi rekao da neko hvati za ruku, pa, pa, presilio me. Kaj, jel, bi rekli da, da neko nekog prisilio? Josip bi bio karakter. Josip bi bio karakter i rekao je, ne, ja neću spavati sa faraonom ženom. I završio u zatvoru čovjek. Čovjek je zaradi toga završio u zatvoru. Koliko? Koliko ljudi, koliko? Koliko ljudi bi palo na to? Evo sad svi koji ovo sad slušaju. Nekima je ovo možda, ono, puno ljudi kaže Bog mi je dao pravednost, hvala Bogu, slava Bogu, Bog mi je dao pravednost, je, Bog ti dao pravednost. Šta je s tvojim karakterom? Ne, to je onda samo pravednost. Karakter naš nema nikakve veze sa, sa našom same pravednošću. Karakter ima veze sa našim srcem i našim razmišljenjem. Kakav sam mi to karakter? Priča o Samsonu. Priča o Samsonu. Samson je imao poziv, je tako? I Samson je imao darove, je tako? Samson je imao darove. Koji Samson imao dar? Šta mislite? Samson je imao snagu. Samson je imao snagu. Znate koji poziv bio Samsonu? Da bude sudac. Da bude sudac. I Samson nije imao karakter, ljudi moji. Samson nije imao karakter i na kraju je završio s onom bludnicom, na kraju je završio s Dalilom. jer nije imao karakter, imao je dar. Njegov dar je bio snaga. Ja ću vam sad reći jednu stvar. Zašto ja ne naučavam o proroštvu i zašto ja ne naučavam o duhovnim darovima i zašto ja ne naučavam o nekakvim drugim stvarima? I znate zašto? Zato što vama to nije potrebno. Zato što bi vas darovi uništili. Vas bi darovi uništili, kao što su uništili Samsona. Ako čovjek Puno ljudi ne razumije jednu stvar. Puno ljudi kaže ovako. Mi se molimo za probuđenje, ovo ono, gornje sobe, 12 apostola i 12 apostola je zapalilo cijeli svijet. Ljudi moji, 12 apostola su imali karakter. Ti ljudi su imali karakter. Neko će mi reći oni nisu bili savršeni. Ljudi moji, ti 12 apostola su postali karakter, doslovno karakter, jer da nisu postali karakter, oni bi svi dostatno drugačije završili. Nijedan od apostola nije izdao Isusa Krista. Nijedan. Nijedan nije izdao Isusa Krista. Ja ne znam li vi znate onu, stvar da je CIA ili FBI uzela 12 najobučenijih ljudi iz tajnih službi i testirala ih je koliko dugo mogu držati tajnu. I svi su pukli i izdali. I šef koji vodi ili, ili CIA e ili FBI kako god već je rekao, ljudi moji, vi hoćete reći da je Biblija lažna knjiga i da su tih 12 apostola lažni. Povijesno dokazano da, da su stvarno živjeli. Drugo, kakav ti karakter moraš biti da ne izdaš, da te muče, da te, da te prikuju na križ i da ti ne izdaš i da se ne odrekneš svoje vjere. To je karakter. Ljudi moji, to je karakter. Mi bez toga u budućnosti ne možemo ne možemo. Još jednom. Ono što vjeruješ se uvijek testira pod pritiskom. Uvijek. Uzalud mi ljudima pričamo, ja sam super duhovan, ja sam ovo, ja sam ono. Kad dođe pritisak, puca. Jer bi trebalo pucati. Još jednom ćemo proći ovo. Matej 4.1. Zatim Sveti Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavo iskuša ja ću vam reći jednu stvar. E, znate, znate ko se boji testa? Ko se boji testiranja? E, znate ko? Kopije. Ljudi moji, kopije i lažnjaci se boje testova. Original se nikad ne boji testa. Nikad. Nikad. Oni ljudi koji švercaju neke stvari, ako švercaju kopije i lažnjake, oni se boje. Zato što znaju kad se to testira, otkriće se da je lažno. Ali ako nosiš original, ti s tim nemaš problema. Ti s tim nemaš problema. Rimljanima 5.3 kaže ovako. Možemo se radovati i kad smo u nevolji, jer znamo da je to za naše dobro. Nevolja jača našu postojanost, postojanost donosi karakter, a karakter donosi nadu. Šta mislite o ovim stihovima? Kaže, mi se možemo radovati kad smo u nevolji. Jer vi znate kad su, kad, su, kad su učenike istukli, oni kažu da su izašli van sretni. Kaže, sretni zato što su mogli da batine za Isusa Krista. Bili su sretni. Nas neko slučaj, nemoj molim više da ne bi za njeko. Jel? Riječ kaže ovako, nevolja jača našu postojanost. Nevolja. Mi trebamo nevolje. Mi trebamo nevolju. Ljudi to ne kuže, mi trebamo nevolju. Crkva spava. Crkva spava. Ja da bi sad počeo javno moliti, molim te Bože da se crkva progoni. Ljudi bi meni, ljudi bi meni rekli, kaj je s tobom? Ja ću tebi prijatelju reći, nevolja jača našu postojanost. Dugo crkva spava, nikom niš. Nikom ništa. A kad dođe progonstvo, e, prijatelju moj, da vidiš karakter kako puca. Svi su sad veliki propovjednici kad treba propovjedat bajke, kad treba ovo ono. Prijatelji moj, kad dođe nevolja, gdje je tvoj karakter? Riječ kaže ovako, nevolja jača našu postojanost, postojanost donosi karakter. Ako nemaš karakter, pogledajte ovo jako dobro, karakter donosi nadu. Sad ćete vi gledati u pismu i nećete naći ove stihove zato što sam ja ovo preveo, zato što prevod nije dobar. Ali riječ kaže, <laughs> ali riječ kaže, ali riječ kaže da nevolja od nas čini da budemo postojani. Što imamo više postojanosti, kaže, izgrađuje se naš karakter. Ako imamo karakter, ne bilo kakav karakter, ako imamo Kristov karakter, kaže da onda imamo nadu. Onda imamo nadu. Ako mi živimo kako živimo, bi, on, karaktere smo ovakvog nagog, vi mislite da mi imamo nadu. Oni koji naučavaju po fate pokretima i naučavaju bajke, znači oni krivo znači, naučavaju. Ok, jednu stvar. Ja kad sam, kao što sam rekao, sam ja bio kao klinac s Bogom. Ja sam upao pod pritisak. Pritisak je za mene bio jako velik. Ja nisam mogao izdržati taj pritisak sa 17 godina. Ja sam se odrekao Boga. Ozimno kažem, ja sam se odrekao Boga. Pritisak je za mene, za klinca od 18 godina bio jako velik. Ja sam se odrekao Boga. Izgubio sam svetog duha. Hvala Bogu na njegovoj ljubavi, pa me vratio nazad. Ja sam pod pritiskom puko, ljudi moji puko. Ja kad sam izgubio Boga, moja duša se promijenila. Moja duša se promijenila. I reći vam kako se moja duša promijenila. Efežanima 4.17 kaže ovako. Ovo kažem u Božje ime, zaklinjem vas da ne živite kao što žive pogani. Razmišljajući isprazno, oni su naime zasljepljeni zamračena uma daleko su od Božih života jer su zatvorili svoj razum prema njemu i ne mogu shvatiti Bože putove. Ne mare više, ne mare više je li što dobro ili zlo. Odali su se bludu i u pohlepi počinjaju koje kakve nečistoće. Što mi s Ajmo iz početka. Zatvorili su svoj um. Zatvorili su svoj um prema njemu i ne mogu shvatiti Bože putove i ne žele. Ne mare više je li šta dobro ili zlo. A sad ću vas ja pitati. Na kojoj ste vi poziciji? Jer vi marite šta je dobro ili zlo ili vam tako svedno? Jer ako vam je tako svedno, to govori o vašem karakteru. Ako ćemo se vratiti nazad, pazi na svoje misli, jer bi mogli postati tvoje riječi, pazi na svoje riječi, jer bi mogli postati tvoja djela, pazi na svoja djela, jer bi mogli postati tvoje navike, onda znate koja je vaša sudbina. Ja sam vama rekao, meni ne treba proroštvo da bi ja znao gdje će neko završiti. Čak ni vi ne trebate proroštvo. Vi sad možete izračunati gdje ćete ju završiti. Ali vi niste tako poučeni kad ste spoznali Krista, ako ste slušali o njemu i ako ste poučeni da je istina u Isusu, odbacite stari način života starog čovjeka kojeg prijevarne požude vode u propast, umjesto toga duh mora obnoviti vaš način razmišljenja. Morate obući se u novog čovjeka stvorenog na Božju sliku, pravednog, svetog i ljubog. Šta mislite o ovom? Odbacite stari način života. Jeste vi to napravili? Odbacite vaš stari način života. Kaže starog čovjeka. I onda kaže ovako. Umjesto toga, duh mora obnoviti vaš način razmišljenja. Sveti duh mora obnoviti vaš način razmišljanja. Ja ću vam reći jednu stvar. Sveti duh ima problema s nama i tekako i takako velikih. znate zašto? Jer se mi natežimo sa svetim duhom. Mi se natežimo sa svetim duhom. Kad je trebalo priznat da je Isus Krist naš spasitelj, mi smo se možda trzali želimo, ne želimo, znajući da ćemo završiti u paklu ili ne znam gdje, neki tako, neki ovako, trzali smo se i na kraju smo mi rekli ja želim živjeti s Bogom i Sveti Duh je ušao u naš duh. Je tako? I onda dođe druga stvar. Sveti duh se nateže s nama godinama da mi promijenimo naš način razmišljanja. Ja vam ozbiljno kažem, Sveti Duh se nateže s nama. Nateže se. E, znate kako to znamo? Riječ kaže, vi ste kaže tvrdoglavi ste i kaže odupirete se Svetom Duhu baš kao i vaši oci. Kaže, vi se odupirete Svetom Duhu. Mi se natežemo sa Svetim Duhom, ljudi moji. Kad Bog želi promijeniti naš način razmišljanja, jel boli? Jel boli kad treba promijeniti naš način razmišljanja? Ja ću vam reći jednu stvar. Ne, ne boli. Ne boli. Znate zašto ne boli? Zato što kaže riječ, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, uzmite jara moj, kaže naći ćete spokoj dušama svojim, naći ćete mir ali mi kompliciramo ono što smo rekli na početku i filozofiramo i zato boli. Boli zato što mi ne želimo pustiti i naši grijesi bole. Zato boli. Naši, čak i kaže na onom mjestu, kaže, kaže vaše opačine, zbog vaših opačina, vaših grijeha, vi proživljavate to što proživljavate. Pa ovaj dio govori o karakteru. Kad kaže, znači, odbacite stari način života, znači starog čovjeka. Ja ću vam reći jednu stvar. <clears throat> Pošto sam ja bio kao klinac, moram to naglašavati da bi mogao povezati cijelu sliku. Kao klinac, kao katolik s Bogom u četvrtom razredu osnovne škole. Ja sam bio dobro djeti. Ja znam da sam bio dobro djeti. Do prvog srednje. Kad sam ušao prvi srednje, znači mene društvo pokvarilo. Riječ kaže u biti da loše društvo kvari karakter. Mene je društvo pokvarilo. Ja sam s 18 godina se odrekao Boga i izgubio sam svetog duha. Ljudi moji, ja sam se pokvario. Ja sam se tako pokvario. Ono što je moj prijatelj rekao za mene, ti si budala. I diviš se većim budalama od sebe. To je bilo ništa. Ja sam se toliko pokvario da kad sam se ja vratio nazad Bogu, Bog je imao takvih problema sa mnom. I ja sam imao takvih problema sa sobom. Zato što moje navike su se promijenile moja dijela, moj karakter, to se sve promijenilo ljudi moji. Sve se to promijenilo. Ja sam počeo vjerati u horoskop, ono što sam vam rekao prije za horoskop. Ja sam otišao od Boga i ušao sam u horoskop. ja kad sam ušao u horoskop, ja sam počeo razmišljati ono što horoskop govori da sam ja. Ja sam svoju sliku, ono što je Bog učinio od mene prije, skroz promijenio nešto skroz drugačije. Skroz. Skroz. Ono što sam ja prije rekao za horoskop da nije istina, ja sam od jedan put prihvatio s obje ručke da je istina. Obje ručke. Oni koji ne razumiju šta je horoskop. Horoskop se dijeli na dekade i takve stvari. Znači uvijek se kaže rođen si pod ovim znakom, pa pod ovim, pa pod ovim. Ako ne paše, onda si još pod ovim. Uglavnom, u svome znaku, ja sam birao samo dobre stvari. Kad sam pročitao ono loše, ne, to nije istina. Ja sam sebi uzeo ono samo što meni paše. A kad sam pročitao od čega moj znak boluje, onda sam rekao ne, to nije istina. Ali sam ja uzeo ono što meni paše. Meni je horoskop ispra mozak. I napravio od mene što je napravio. Ja kad sam došao Bogu nazad, ja sam bio totalno uništena osoba. Totalno uništena osoba. Prije par godina ja sam molio Boga. I, znači, meni je Bog obnovio pamet i dao mi sposobnost puno veću nego što sam prije imao. I ja sam molio Boga, ja sam shvatio u biti koliko sam se ja pokvario bio. Ja sam shvatio da dijete kako sam ja prije bio dobro, da se ja više ne mogu vratiti nazad. Neke navike dobre koje sam ja imao, ja sam izgubio. Ja sam molio Boga, ja sam počeo plakati pred Bogom, ja sam njemu rekao, ja sam se uništio. Ozbiljno. Ja sam njemu rekao, ja sam se uništio. Ja sad imam borbu sam sa sobom. Moj um je uništen, moj način razmišljanja je uništen. Ja se borim sam sa sobom. Meni je to jasno. I znate šta mi se desilo? Ja tako pred Bogom plaćem u jednom trenutku. imam viziju. I u viziji ja skidam sa sebe vuka. Sad slušajte priču. Ja skidam sa sebe vuka ovako i ogrtač od vuka bacam pred njegov tron. To je bila moja duša, moj karakter od starog čovjeka. Od onog djeteta koji sam ja bio dobro dijete, ja sam se pretvorio u vuka. Od ovce ja sam se pretvorio u vuka. Od milog janjeta ja sam bio totalno pokvarena osoba. Meni je tako teško bilo se odreći svog načina razmišljanja. Tako teško. Ja ću vam, vama reći, vi se borite sami sa sobom. Vi se ne borite sa zlim duhovima, ljudi moji. U većini stvari vi se borite sami sa sobom. Sa svojim načinom razmišljanja, kojih se ne želite odreći. Ne želite se odreći starog čovjeka. Jer još uvijek uživate u nekim stvarima. Ja sam bio došao do točke, ja sam rekao, ja više ne mogu tako živjeti. Imao sam viziju, znači da skidam vuka sa sebe i bacam pred njega. To je, ljudi moji, stari čovjek. Ostatak starog čovjeka. Riječ kaže, odbacite stari način života starog čovjeka. Starog čovjeka, vaše staro razmišljanje, ja ću vam reći, Odvešću vas u propast. Nemojte biti, nemojte biti u zabludi. Riječ kaže da varave požude starog čovjeka vode u propast. Vode ga u propast. Mi ako izaberemo živjeti pod, pod starim stvorenjem, <clears throat> znači mi ćemo završiti u propasti. Ja vam to ozbiljno kažem. Nama ne treba proroštvo. Nama ne treba proroštvo. Dovoljno je da, vidi, da mi vidimo kako mi živimo. Dovoljno. Jednu stvar ću vam reći. Ko prati Facebook, taj zna. Ja sam stavio priču o Orlu. Neki dan na Facebook. I unazad par dana Facebook je eksplodirao. Ali doslovno eksplodirao. Oni koji ne znaju, ja ću vam reći. Našu stranicu je počelo pratiti više od 60 ljudi. Odjednom. Više od 60 ljudi je počelo pratiti stranicu. Mi smo jedva došli na 700 pratitelja na Facebooku. Jedva. I kad smo došli na 700 pratitelja na Facebooku, ja napisao 700 pratitelja, hvala vam svima od srca. Jer smo mi jedva došli. Jedva došli do tih 700. U jedan dan Facebook je narastao do 760, počelo se, počelo se, znači ono, počelo se penjeti, ljudi počeli pratiti stranicu. Počelo se šerat po 20 puta, nekako jedan post, drugi post, treći post. Ja stavim priču o orlu. Ja ću mi ispričati priču o orlu. Pa ljudi su se zadivili s tom pričom. Oni koji su čitali, ja ću vam ispričati. A ja ću vam reći jednu drugu stvar. Ja da sam ispričao jednu drugu priču, ne bi bile takve stvari. A sad ću vam reći priču o orlu. Svima je, orao super ptica zato što je orao super ptica. Priča o orlu. znate kako ide priča o orlu? orao nakon 40 godina ima priliku umrijeti. I ima izbor. Ili će se odreći starih stvari, ili će umrijeti. Stare stvari kod orla su ta da mu se kljun, kljun savije, da mu se panđe spigaju i da mu se, da mu se pera, znači zbiju jedno od drugo i on postane star. On više ne može letiti, on više ne može jest kako spada, kljucati i lovit i kanđe mu nisu dobre i on je nesposoban. I on ima priliku. Ili će sad poć na preobrazbu od 150 dana da se promijeni. E, znate kako ta preobrazba, ide? Oni koji su čitali znaju. E, znate kako ta preobrazba ide? Bolna. Bolna. Orao prvo odleti u svoje gnjezdo i onda kljuca sa kljunom kamen dok mu kljun ne otpadne. I kad mu kljun otpadne, onda čeka da mu naraste novi. I kad mu naraste novi, onda kljuca svoje kanđe dok mu ne otpadnu kanđe. Kad mu otpadnu kanđe, čeka da narastu nove. Kad mu narastu kanđe, onda kljuca svoja pera dok mu sva pera ne otpadnu, dok mu ne narastu nova pera. Kad mu narastu nova pera, on ima nova pera, nove kanđe i nov kljun. On živi još 30 godina, ljudi moji. Ali onda to nije napravio. On bi umro. E, znate zašto je ta priča dobra? Ta priča je dobila, kako se kaže, ovacije na Facebooku. Vau! Jasna mi je slika, naravno da ti je jasna slika prijatelju. Mi ako se ne riješimo našeg starog čovjeka, mi ćemo umrijeti ljudi moji. Ljudi to ne kuže. Ljudi meni šalju, ljudi meni šalju molitvene zahtjeve. Molim te moli za Grčku. Molim te moli za ovog, moli za onog, moli za ovog. Ja se, ja se bojim ljudima reći nekakvu stvar da se ljudi ne bi ugro, sablaznili. I znate šta je, šta je Krist rekao? Znate šta je Krist rekao? Kaže, kad su došli oni na koje se srušila kula, on je njima rekao, pa šta se vi čudite? Kaže, pa šta vi mislite da su oni bili grešniji od onih na što je Pilat pomiješao krm Kaže, pa svi ćete vi tako izginut ako se ne obratite. Jer ćete o čemu se tu radi? Kaže, ako ne promijenite svoj način razmišljanja i ne promijenite svoje putove, svi ćete vi tako izginut. On nije molio za te ljude, ljudi moji. On njima jasno rekao, ljudi moji, vi ako se ne promijenite, Ista stvar je priča o orlu. Ista stvar. Orao sa 40 godina, kad je postao nesposoban, on je imao priliku ili će otključati to sa sebe, riješiti se stari stvari i postaći novo. Ja vas sad pitam, jeste svi riješili svoj stari navika? Jeste svi riješili svog starog razmišljanja? Jeste vi riješili svoj stari dijela? Ja ću vam reći, meni ne treba dar proroštva, iako ja mogu prorokovati, ili ja se krećem i u vizijama i takvim stvarima, ne naučavamo takvim stvarima. Meni ne treba dar proroštva da ja vam kažem da ćete izvršiti. Ni vama ne treba. Dovoljno je da, prođete iz početka na ono, pazi na svoje misli, jer bi mogle postati tvoje riječi. Pazi na svoje riječi, jer bi mogli postati tvoja djela. Pazi na svoja djela, jer bi mogli postati tvoje navike. Pazi na svoje navike, jer bi to moglo postati tvoj karakter. Tema je o karakteru onda kaže, pazi na svoj karakter, jer bi to mogla postati tvoja sudbina. Nama ne treba proroštvo. Dovoljno je da mi pogledamo što mi radimo. Možete sami sebi provokovati. Šta mislite o tome? Znate zašto se mi ne krećemo u duhu? Ha? Nama stari čovjek ne da, ljudi moji. Nama stari čovjek ne da da se mi krećemo u duhu orao, nije mogao letiti. Zato što su ona stara krila njemu sprečava da on leti. I znate šta je orao? Za oni koji ne znaju, ja ću im reći. Orao je slika proroka. I znate zašto je orao slika proroka? Orao stoji na stijeni. Pravi vjetar. I kad osjeti pravi vjetar, onda se bajti na taj vjetar i leti na tom vjetru. Stijena predstavlja Krista. Stijena predstavlja Božju riječ. Prorok uvijek stoji na Božoj riječi i čeka vjetar Svetog Duha. I kad mu Sveti Duh kaže kreni, on krene. I on leti na njemu. Jer znate zašto mi ne možemo se kretati u duhu? Zato što nama stari čovjek otežava naš let. Naše staro razmišljanje nas koči. Naša stara dijela, naše stare navike cijelo vrijeme nas koče. Mi ako to ne otkljucamo i ne riješimo se toga, mi sa Svetim Duhom nećemo letiti. I znate tko je bio najveći čovjek Starog Saveza? Šta mislite tko je bio najveći čovjek Starog Saveza? Postoji najveći čovjek Starog Saveza. Ko? Šta mislite? Ajde, bacite pitanje, da Najveći čovjek Starog Saveza. Hoćete da vam kažem? Sad ćete reći kako je to moguće. Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj je najveći čovjek starog saveza. Isus Krist je rekao za Ivana Krstitelja. Kaže, između rođenog od žene nije usto veći od Ivana Krstitelja. I sad se vi pitate, pa Ivan Krstitelj, pa ja sam mislio da je Ilija tamo letio na koči, Elize je udarao, David je digao, znači imao kraljestvo, Salamon je imao hram, pa mi smo Abrahamova djeca, pa čak ni Abraham nije velik, se nije bio velik. I onda kaže, dođe Isus Krist i kaže, između rođenog žene nije usto veći od Ivana Krstitelja. I onda se vi pitate, kako je moguće da Ivan Krstitelj <laughs> došao do takve pozicije? Ivan Krstitelj je, znači, znači, u starom savezu. Pa svi oni apostoli, to je stari savez. Znači, novi savez posjećen od križa. Dok nije Isus umro na križu, dok nije, čak Ljudi misli, ja kad danas čujem ili ino pomazanje, oni koji znaju, ili ino pomazanje, ili in duh, ili duh, pomazanje i takve stvari. E, znate šta kaže Isus Krista za, Isus za Ivana Krstitelja? Znate šta je rekao? Kaže, on je Ilija koji ima doći ako stvarno mislite o tome. E, znate zašto je Ivan Krstitelj bio tako velik? Zato što je navijestio put Isusa Krista. Navijestio evanđelje. I zato je bio velik. Kaže, on je pripravio staze Isusu Kristu i zato je bio velik. A onda kaže, kaže, kaže a najmanji u kraljevstvu Božjem je veći, je veći od Ivana Krstitelja. Kaže, najmanji u Božjem kraljevstvu je veći od Ivana Krstitelja. Ali, ali Ivan Krstitelj je najveća osoba u Starom Savezu. Sad pazite ovo izjavu. Ovo je Ivan Krstitelj. Znači, Luka 3.7 kaže ovako. Ne, Ivan je govorio mnoštvu koje se dolazilo krstiti. Zmijska legla. I e, pazite ove stihove. Ivan Krstitelj je govorio mnoštvu koje je se dolazilo krstiti. Kaže, vi ste zmijska legla. Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjem gnjevu koji stiže? I onda kaže ovako, dokažite svojim životom i dijelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu. Radi je dakle plodom Rodite dakle plodom dostojno obraćenja. Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći mi smo Abrahamovi potomci. Šta mi to? Ivan Krstitelj je rekao mnoštvu. Kaže, vi ste zmije. Vi ste zmijska legla. I kaže, nemojte se zavaravati da vam je dovoljno reći mi smo Abrahamovi potomstvo. Šta mislite o čemu govori? Govori o karakteru, ljudi moji. On govori o karakteru. Kaže, vi ste zmijska legla. Vi ste zmije. I ja kad bi vama sad rekao da su crkve pune zmija, ja kad bi vam sad rekao da su crkve pune zmija i da su neki propovjednici zmije, vi bi se sablaznili. I oni koji slušaju ovo riječ, bi se sablaznili. Ja ću vam otvoreno reći. Crkve su pune zmija. I neki ljudi koji propovijedaju su isto zmije. I e, znate šta su zmije? Zmije su ostatak starog čovjeka. Stari čovjek kojeg se mi moramo riješiti, naše staro razmišljanje je razmišljanje zmije. Radi se o karakteru. Crkve su pune toga. Pune toga. Ljudi propovijedaju Božju riječ. Ne žive. Ne žive po tome imaju zmijski karakter. Ozbiljno vam kažem. Mi, mi zavaravamo. Mi zavaravamo sami sebe. I mi zavaravamo druge. Ozbiljno vam kažem. Efežanima 5.24 kaže ovako. Kao što se crkva pokorava Kristu. I e, pazite ovu riječ. Kao što se crkva pokorava Kristu, vi volite svoje žene, kao što je Krist ljubio crkvu dao je za nju život, da je očisti i učini svetom, perući je vodom uz riječ, da je privede da je privede, preda se kao slavnu crkvu bez jedne mrlje ili bore, svetu ili neporočnu. I vidite ove stihove. Kaže ovako. Krist je očistio crkvu. Učinio je svetom, kako? Perući je vodom uz riječ. Kaže, bez jedne mrlje da je očisti. Je tako? Šta mislite o stigu? A ja ću vam reći jednu stvar. Neki od nas se ne daju oprat. Neki od nas se ne daju oprat. Ozmio kaže. Mi se igramo. Riječ kaže ovako. Krist nas je učinio svetim, perući nas vodom uz riječ perući nas. I zamislite sad da Bog uzme spužvicu i namoči vas i lijepo vas riba. Ali vi se ne date oprat, ljudi moji. Ne date se oprat. Znate što ću ja vam reći? Mi kad dođemo pred Boga, jeste ikad čuli za Božju rijeku? Puno ljudi slavi, kaže Božja rijeka teče, Bog izljeva svoga duha i Božja rijeka teče. A ja ću vam reći jednu stvar. Mi se svi brčkamo u toj rijeci. Svi. Svi se mi brčkamo u toj rijeci, a ne damo se oprat. Mi se, neki od nas, i Bog uzme spužvu i riba nas, neke stvari mi ne damo da se oribaju. Neke stvari mi kažemo, Bože, molim te očisti me, Bože, molim te očisti me, i onda skočiš opet u blato. Tako. I onda opet dođeš na novi sastanak i ja sam ušao u Božju rijeku, Bože molim to čisti me. I Bog te pere, jel tako? Bog te pere uz riječ. I onda Bog stisne da te opere, ali ne ide dolje. Jer znate zašto ne ide dolje? Jer mi ne damo. Mi ne damo. Mi ne damo, ljudi moji. Kad vam ja kažem da je crkva puna zmija, vi ćete se blazniti. A e, ja ću vam reći jednu stvar. E, znate kako zmija skida kožu? Kako? E, znate kako zmija skida kožu? Zmija prvo ode u vodu. I onda malo pliva po vodi da, da omekša kožu. I onda kad omekša kožu, onda ode među kamenje, što grublje, i onda se dere od kamenje da svuče tu kožu van. To je način na koji zmija skida kožu. Ja ću vam reći jednu stvar. I znate šta kaže riječ, šta je stijena? znate šta kaže riječ da je stijena? Cijelokupna Božja riječ je stijena. Kad ju rastavimo, svaka pojedina riječ je kamen. Svaka pojedina riječ je kamen. Kad mi uđemo u Božju riječ, mi ne damo skinuti starog čovjeka. Mi se bacakamo u Božoj rijeci samo da nam očimo kona zmija malo kožu i kažemo Bogu, evo sad ću skinuti starog čovjeka. I onda kad Bog pritisne, neke stvari bole. Ali ljudi moji, čak i zmija zna kako skinuti svoju kožu. A mi starog čovjeka, hoćemo mi skinuti tog starog čovjeka. Šta mislite, hoćemo mi skinuti starog čovjeka? Jakov 4.8 kaže ovako. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite ruke, grešnici, očistite srca, dvoličnjaci. Što mislite ovo? Očistite srca. Dvoličnjaci. Ovo je Bog rekao. Očistite svoja srca. Kaže, vi ste dvolični. Čak neki ljudi prevode ovo, vi ste licemjeri. Ljudi moji, dvoličnjaci, znači dva lica, dvije slike. Mi imamo dvije slike. Znate koje mi dvije slike imamo? Znate koje? Mi smo pobožni pod navodnicima, ali mi imamo i drugi život. To je naš privatan život. Mi smo kršćeni s jedne strane, s druge strane, mi imamo svoj privatan život. Mi smo dvolični. Ljudi moji, mi smo dvolični i Bog nas je nazvao dvoličnjacima. Mi imamo dva lica. Ako se sjetite na početku, možda vam je tema bila dosadna, ali na početku sam rekao, u početku Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. Na svoju sliku ga je stvorio i mi smo otpali od Božje slike. I Bog se cijelo vrijeme bori s nama, da bi nas vratio nazad na njegovu sliku. I mi se ne damo. I riječ kaže, vi se odupirete cijelo vrijeme Svetom Duhu. Cijelo vrijeme se odupirete. Ja ću vam reći, Sveti Duh ima problem s nama. Kad Sveti Duh kaže, nemoj to više raditi, pusti to. Mi ne puštamo. Čak i zmija zna pustiti kožu, staru kožu i kaže, kaže, trlja se od ono kamenje. A mi kad uđemo u Bibliju i čim se mi ogrebemo na nekakvu riječ, ovo je preoštro za mene. Mi tražimo samo meke riječi. Bog je ljubav, ovo mi je super i ovo mi je super. A kad zagrebeš negdje za duboku riječ i ogrebeš se, e, to, to, to ne želim. Jer tako? Šta nam to govori? To vam sve govori u našem karakteru. Mi imamo dva lica. Mi smo dvolični. Mi imamo dvije slike. Ponovljeni zakon 6.4 kaže ovako. Čuj Izraele, Jahve je Bog naš. Jahve je jedan. Kad Bog kaže ja sam jedan, prošli smo temu tko je Bog. Ja ću vam reći jednu stvar. Iako je Bog ono što mi kažemo tri božanske osobe, iako Bog kaže da sedam Božih duhova gori, znači stoje pred Božim tronom. Ja ću vam reći jednu stvar. Bog ima jedan karakter. Nemojte misliti da je Bog ima deset karaktera. Bog ima jedan karakter. Jedan karakter. I Bog kaže ja sam jedan. A ja ću vam reći, zašto mi imamo dvije slike onda? I zašto mi imamo više karaktera? Zašto? Ja ću vam reći jednu stvar. Mi želimo Boga napraviti na svoju sliku. Šta mislite o tome? Mi želimo Boga napraviti na svoju sliku. U početku kaže Bog, ja sam čovjeka stvorio na svoju sliku. I čovjek je stvoren na Božju sliku. I onda danas, šest tisuća, osam tisuća i koliko već tisuća godina nakon, mi ne želimo Boga takvog, nego mi želimo da se Bog prilagodi nama i mi želimo stvoriti Boga na svoju sliku što znači kaže riječ. Da je Bog isti, jučer, danas i sutra i u vječnosti će biti isti. I kaže, ja se ne menjam nikad. Kaže, vi ste ti koji ćete se promijeniti. I ako riječ kaže, kada dođe On, mi ćemo biti isti kao i On. Ja ću vam postaviti pitanje. Ko će se od nas promijeniti? Mi ili On? Ako se On neće promijeniti, Šta mi čekamo onda? Druga Timoteja 3.1 I znaj Timoteju da će u posljednja vremena biti teška, jer ljudi će biti sebični i pohlepni za novcem, bit će oholi i hvalisavi, rugat će se Bogu i bit će neposlušni roditeljima i nezahvalni. Ništa im neće biti sveto. Bit će tvrda srca i nikad ni u ničemu neće popuštati drugima. Pazite ovo, nikad ni u ničemu neće popuštati drugima Bit će lažljivi, stvarat će nevolje. Neobuzdano će živjeti, bit će grubi, okrutni, izdrugivat će se onima koji nastoje biti dobri. Znate što je ovo? Karakter. Kakav je ovo karakter? Kakav je to karakter? Izdavat će svoje prijatelje izdavat će svoje prijatelje. Kaže, to su usijane glave, nadmene i ohole, koje će više voljeti svjetovne užitke nego štovanje Boga. Zadržat će izvanjsko obličje pobožnosti, ali će se odreći njezine sile. Takvi se ljudi klonite. Jer vidite ove stihove? Zadržat će obličje pobožnosti. Takvi se ljudi klonite. To su dvije slike, ljudi moji. To su dvije slike. Ja ću vam reći jednu stvar. Nažalost, ja u crkvi ne vidim sliku Krista. Ja sam to na početku bio rekao, neki su rekli ja nešto vidim, ovo ono bla bla. Ja ću vam reći, ja u crkvi ne vidim sliku Krista. I to govori samo jednu stvar. E, znate koju stvar? Da je crkva otpala od Božje slike. I vi svi zajedno sa mnom bi se trebali zapitati za to. U koju crkvu mi idemo? koje su braće i sestre s kojim se mi družimo? Gdje je Božja slika? Kamo mi idemo? Ako mi nosimo ime kršćani, a kršćani znači kristoliki, ja ću vam reći, ja kristolike oko sebe ne vidim. A ne mogu ni reći ni sam za sebe. Nedavno sam molio Boga, ja vam kažem, imao sam viziju, skinuo sam Vuka sa svojih leđa. Skinuo sam Vuka, to je bio stari čovjek. Ja vam kažem, to je bila zmija. To je bila zmija, crkva je puna zmija. Propovjednici su zmije. Ozbiljno vam kažem, ljudi se ne žele promijeniti. Ne žele. Stih jedan koji bi vam trebao otvoriti oči je ovaj. Efežanima 11.15 kaže ovako, jednima je darovao da budu apostoli, drugima da budu proroci, jednima da budu evanđelisti, drugima pastiri i učitelji, da osposobe svete, da mogu služiti i izgrađivati crkvu, Kristovo tijelo, sve dok ne postignemo takvo, pazite ove riječi jako dobro, sve dok ne postignemo takvo jedinstvo vjere i spoznaju Božjeg Sina, da postanemo zreli u Kristu dok ne uzrastemo do njegove punine. Jel vidite ove stihove? Ove službe su tu, kaže da bi mi uzrasli do njegove punine. I onda kaže ovako, tada više nećemo biti poput nejačadi koje valovi bacaju amo tamo i koji goni svaki vjetar prijevarnih ljudskih učenja, lukavština koje zavode na krivi put. I onda kaže stih, pazite stih jako dobro. Živjet ćemo istino ljubivo u ljubavi te postajati sve sličnijima Kristu. Ako je ovo riječ od Svetog Duha, mi se svi moramo zapitati u koju crkvu mi idemo. Zato što riječ kaže da je Bog dao službe i da će u njegovoj crkvi svi ljudi ići do jedinstva i ići će, kaže, do punine i živjet će istino ljubivo, ljubit će istinu i kaže da će živjeti u ljubavi i kaže da će postajati sve sličnijima Kristu. Ako je to Sveti Duh proreko za svoju crkvu, mi se, ljudi moji, moramo zapitati u čiju crkvu mi idemo. U čiju crkvu mi idemo? Znači ovdje ću završiti i napravit ću završnu misao i onda ću se pomoliti. Znači jednu stvar, znate šta je stav? Šta mislite šta je stav? Stav je manifestacija čovjekog mišljenja. Znači kad vam se čovjek postavi ispred vas, to je manifestacija njegovog razmišljanja njegovog mišljenja. Znači to je stav. Znači onako kako mi reagiramo i razmišljamo, to je razina slike ili karaktera Krista koji se oblikovao u nama. Onako kako mi razmišljamo, kako mi djelujemo, to je razina slike ili karaktera Kristovog koji se oblikovao u nama. To je razina slike. Svako od nas se može zapitati koliko mi stvarno sličimo na Krista. Koliko mi stvarno sličimo na Krista? Ja ću vam odati tajnu koju sam rekao odmah u početku. Drevni Hebreji su vjerovali znači, da je karakter dah koji nosi riječ. Da je to čovjekov duh. Što znači da moj dah nosi moju riječ. Moja riječ je u mome karakteru. Šta je u vašem karakteru? Kad se vratimo nazad kad se vratimo nazad, da su drevni Grci vjerovali da je karakter utisnuti znak u čovjekovoj duši. Utisnuti znak u čovjekovoj duši. Po tome mi prepoznajemo ljude. Kad mi kažemo nekom, on je karakter. Zato što je to znak u našim očima, ono što mi vidimo. Je tako? A sad ću vam reći drugu stvar. Prošla tema su bile poglavarstva i još neke stvari prije. Ja sam namjerno uzeo ovu temu, i dobio sam dozvolu od Boga da ju napravim i reći ću vam jednu stvar. Tema je bila, Satona želi vašu dušu. On ne želi vaš duh. On ne želi vaše tijelo. Vaše tijelo on ne može dobiti. Jer vaše tijelo se raspadne, ode u prah. Vaš duh ne može dobiti ili unutra sveti duh. Ali želi vašu dušu. I onda je utisno svoj karakter u vašu dušu. Ali vi to ne znate. Utisno je svoj karakter u vašu dušu. Riječ kaže da su sinovi Božji one teme koje smo davno prije prošli, tko su sinovi Božji. Kaže da sin odražava karakter oca. I sin odražava Božju sliku. Sin. I sad ću vas ja postaviti pitanje. Čiji karakter mi nosimo? I koji znak u našoj duši mi imamo? Mi ako ne promijenimo našu dušu, ja ću vam reći, mi nosimo zmiju. Ozbiljno. Mi se borimo sami sa sobom. Za većinu stvari mi kažemo zli duhovi nas napadaju, nije mi dobro. Ne, ljudi moji, naš karakter koji smo mi godinama stjecali, neprijatelj je vrlo mudar, on je pokvario naše razmišljanje, on je pokvario naš karakter. Ča, nama neprijatelj nije potreban. Ja ne znam jeste vi to svjesni. On je nas pokvario. On je nas toliko pokvario da se mi borimo sami sa sobom. tu će završiti pomolice i to je to. Oče, ja te predam u riječ, oče moj. Oče, ja te molim da svako od nas, oče moj, skine tog starog čovjeka. Oče, riječ kaže da varave požude starog čovjeka vode ga u propast, oče moj. Riječ kaže da, da se duh protivi tijelu i da se tijelo protivi duhu i da tijelo ne može nikako izvršavati Boži zakon, oče moj. I oče, mi ti predamo, oče moj, starog čovjeka, naše staro razmišljenje. Ne želimo se upirati svetom duhu i oči mi stvarno želimo biti karakteri. Oči mi želimo biti na tvoju sliku riječ kaže da kad dođeš ti da ćemo biti isti kao i ti. I to znači da će se tvoja slika održavati u našoj duši, tvoj karakter, oče moj. Oče, ja te molim ono što je Krist molio da kad dođe kušnja, da, da ostanemo stajati, oče moj. Hoće da se ne bojimo kušnji, da se ne bojimo testova, da se ne bojimo nevolja i hoće da, da budemo sretni kao što su prvi učenici bili sretni što su dobili batina i što mogu podnes batine i da kaže da nevolja rađa postojanost, a da postojanost rađa karakter i da karakter rađa nadovni. Hoće mi te molimo za karakter, hoćemo da hoće <clears throat> da imamo Josipov karakter hoće da imamo karakter Joba i hoće ako ostanemo bez ičeg, da ipak ostanemo tvoj karakter, da se tvoj karakter održava u našoj duši, da oče molimo te za karakter Krista i oče mi puno puta oduzimamo od tvoje riječi, oduzimamo od tvog karaktera, ti kažeš da si isti jučer, danas i sutra, da se ne mijenjaš, mi skrivljamo tvoju sliku i tvoj karakter, hoćemo napraviti Boga kako nama paše, hoćemo Oče, mi te molimo za našu dušu i predajemo ti našu dušu na posvećenje. Oče, ko što kaže riječ, da ti nas pereš svojom riječi. Oče, ja te molim da se ne bacakamo u tvojoj rijeci, da, da se ne igramo, oče moj, da se ne špricamo, oče moj, ko da se zabavljamo u nekakvoj vodi, a da se ne damo oprat, oče moj. da ne damo skinut starog čovjeka. I, da ne damo skinut, ti si mi dao viziju da, oče, da imam karakter vuka i, oče, da skidaš to sa mene. ja te molim za svakog od nas da, da se odrekne starog čovjeka i da se odrekne starog karaktera i hoće da stvarno obnovimo svoj pamet, da Sveti Duh obnovi našu pamet, da promijeni naš način razmišljanja i hoće hvaliti na vječnom životu i hvaliti na pravednosti. Hoće mi znamo da ne možemo sami to učiniti i to nije problem, nego je problem, hoće moj, kad, kad ti nama daš snagu da da mi živimo pravedno, mi ipak odlučimo živjeti nečisto i oče molimo te za to da, da ne izrabljamo tvoju milost. Riječ kaže da je tvoja milost naša odgajateljica i da nas milost uči. Oče, ti se želim zahvaliti na ljubavi, na ljubavi koju imaš za nas, na strpljenju, oče moj. Oče, mi da smo već na tvom mjestu, mi bi već pukli, već bi uništili sve živo oko sebe i oče, to točno pokazuje kakav si ti karakter, Kriste, ti kažeš da si se družio sa grešnicima i da si došao radi grešnika, ne radi pravednika. I oči mi grešnike osuđujemo. Oči mi, mi ne hranimo beskućnike. Oči mi se ne brinemo za one koji propadaju. Ne, ne brinemo se za slabe oči moj. Oči mi smo ukinuli tvoj karakter. oči mi smo postali samo pravedni. Oči molimo da te postanemo točno kao što si ti, puni ljubavi. Oči puni ljubavi, reč kaže da tvoja crkva će dospit do punine ljubavi, do, da će doći do toga da stvarno ljubi istinu, da će doći do pune slike Krista i Oče, molimo te da stvarno idemo u tvoju crkvu. U tvoju crkvu, oče moj. Ne tamo gdje se propovjeda, oče moj, škakljanje ušiju i tamo gdje se nikad neće skinuti ta stara zmija, oče moj, nikad ta stara koža. Oče, već da stvarno idemo na mjesto gdje će, oče, gdje ćemo kroz tvoju riječ skinuti starog čovjeka. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.